hodoi poros kai hermes hodoi poros pollen hodon anuon euxato EAN an heureti tutu to hemisu to herme anathesein per de pera en hai AMUGDALA te en kai phoinikes tauta aneilato oiomenos argurion einai Ectinaxas de hos heure ta enunta, tauta catafagon cae labon ton te amygdalon ta celufe, cae ton foinicon ta osta, tauta epitinos bomu ethecen eipon. Apeges o herme ten eucheen kai gar ta entos hon heuron kai ta ektos prose dianeme mai pros andra filargyron dia pleonexian kai theus kata sophis domenon ho eukairos